поздравувам и посакувам Божи благослов. Денес да сакам да ви кажам нешто необично. <clears throat> Кажам колку да се сними и да биде забележено во историјата за вечност. <clears throat> Од денес јас лично се откажувам од Грегоријанскиот календар. Според тоа за мене денес не е 14. јуни. Дали ќе биде 1. јуни? Според јулијанскиот календар. Не е битно, не се врзувам ја за некој друг календар. Дали ќе биде според еврејскиот календар 15. сиван? третиот месец. Исто така не е битно. Не ми пречи употребата на Грегоријанскиот календар од било кој друг, од државата, од црквата, од вас како поединци. Мегуто, јас лично сакам да се откажам од календарот кој што го вовел оној, по чија наредба е извршен еден од најголемите колежи во историјата на христијанството, а тоа е Вртоломејската ноќ. Ако знаете во големата борба, сигурно ќе се сетите, нешто се кажува во врска со, со овој настан, а тоа е дека кога била јавена веста за овој масакр, инако се случил во 1572 година, тоа е некаде после времето на Султан Сулейман, <laughs> ако сакате ориентација. Кога била јавена веста за овој настан, тогаш <clears throat> истиот папа Грегор 13, кој што го вовел Грегоријанскиот календар, огласил славје, односно го прогласил тој ден за ден за радост и славје и наредил да се пука од топови, едноставно да се слави. Толку за него и за неговиот календар. Што мислите, дали промената на календарот има врска со пророќата на пророкот Данијел? А, така, браво. Малиот рок, Данијал 7 глава, 25 стих, познатиот стих, ќе помисли да ги промени времињата и законите. А дали ги променил? Да. Но тоа не значи дека ги укинал Божиите времења и закони. Тоа е битното, како што споменавме и предходниве две саботи, дека ниту една земска сила не можела ниту да го укине Христовото свештенство, Христовата прва свештеничка служба, но затоа споменав што е тоа што било укинето во историјата на средниот век, почнувајќи од 508 година, се секјавате, верската слобода била укината. Значи, и тоа е она што јас, според мене, значи, го поврзав и го поврзувам со секој дневната со значењето и толкувањето на тој израз, бидејќи Христовата жртва на крстот обезбедила слобода за сите луѓе, не само за христијаните, не само за верниците, за сите луѓе, сакале верувале, сакале не верувале, таа слобода да можат слободно луѓето да се определат и слободно да бираат, е постигната, обезбедена со Христовата смрт. Значи, додека трае времето на милоста, Господ сакал и сака да трае и да постои слободата на совеста, верската слобода. Сега се вратиме на Христовите зборови во Евангелието според Матеј, 24 глава. И ќе ги прочитаме уште еднаш во 15 стих. Матеј 24, 15. Значи, откако го најавил крајот, со тоа што неговото, а не било кое Евангелие, ќе се проповеда по целиот свет, Христос се враќа на онаа тема на, за која што првенствено бил упатен со прашањето од своите ученици, кажи ни кога ќе биде тоа, кое? разорнувањето на Ерусалим. Дори потоа било поставено прашањето и кој е знакот за твоето доаѓање и крајот на светот. Кој бил Христовиот конкретен одговор? Бидејќи неговиот одговор го започнал многу обширно, прво со предупредување да не бидат излажени потоа со наведување на некои знаци. И кога завршува со таа серија на знаци кај 14 стих, сега конкретно преминува на тоа прашање и го дава одговорот што неколку пати го читавме во изминативе саботи. Па така, штом го видите гнасниот пустошник, како стои на светото место, за кој зборува пророкот Данијел, Кој чита, нека разбере. Тогаш, оние што се наоѓаат во Јудеја, нека бегаат по планините. Кој е на покрив, нека не слегува да земе нешто од куќата своја. И кој е на нива, нека не се враќа дома, за да ги земе алиштата своји. Но тешко на бремените и на доилките во тие дни, и 20 стих. Затоа молете се да не стане бегањето ваше зиме или во сабота. Иако говорот продолжува и понатаму, и потоа некако постепено одново преминува на знаците не само за тој настан, туку и за крајот на светот, неговото второ доагање, Ние тука ќе застанеме. Се поставува прашањето За кого се однесуваат зборовите од 16 до 20 стих? Тогаш оние што се наоѓаат во Јудеја нека бегаат по планините. Кој е на покрив нека не слегува да земе нешто од куќата своја. И кој е на нива нека не се враќа дома за да ги земе алиштата своја. За кого се однесуваат овие зборови? За кои христијани? 16 стих вели, тогаш оние што се ногиат во Јудеја, се работи за еврејските христијани, но не за сите еврејски христијани, туку само за кои? Само за оние што се во Јудеја. Да, значи само за еврејските христијани во Ерусалим и малку пошироко во цела Јудеја. Зошто? Дали сме читале првата глава од големата борба? На кој начин Исус ги предупредил своите ученици кога ќе биде разорнувањето на Јерусалим? Значи, кога ќе видат некој конкретен знак, така, кој е тој знак? Знак. Така што го видите гнасниот пустошник, како стои на светото место, за кој зборува пророкот Данијел. Кој чита, нека разбере. На кој начин еврејските христијани од Јудеја и Јерусалим од првиот век можеле да го препознаат знакот за времето кога треба да го напуштат Јерусалим и Јудеја? На кој начин може да го препознаат? Дали, например, требало да чекаат некој нивен верски водач, например Јан Полсон, да им каже кога треба да бегаат? Или проповедникот во Сабота Сабајле да чекаат на информации таму помеѓу двата дела на богослужението, да им, да им каже кога треба да бегаат? Се секајам на зборовите на еден проповедник, се уште е во активна служба во македонската мисија. Сега веќе далечната 93 година, кој што ми рече вака тогаш, на автобуската страница во Струмица ми го рече тоа. Ние мора да ја слушаме Генералната конференција во се до неделниот закон, а после тоа се спасуваме поединечно. Многу чудно беше таа изјава за мене и уште тогаш неприфатлива, според оно што дотогаш го знае <laughs> во врска со верата. А камо ли за сето оно што го научив во наредните 21 година до денес. Христос ги упатил учениците да го проучуваат пророкот Данијел за да го разберат знакот. Иеко несомнено нивните верски водачи во првиот век биле верни, Сепак, знакот било нешто толку битно и важно, се работило за живот и смрт, што логично е секој да биде заинтересиран самиот да ги проучува пророќствата за да го разбере. Да се интересира за нив, да зборува за нив. Денес ние живееме во сосема поинаква ситуација, бидејќи денес верските водачи не се верни како водачите на апостолската црква. И затоа, денес е уште поважно ние сами да ја проучуваме Библијата, конкретно пророштата на Данијел и Откровение. Особено затоа што ние денес имаме докази дека верските водачи, конкретно на Адвентичката црква, не веруваат повеќе во она што нивните предходници го верувале за последните настани и за пророштата на Данијел и откровението. Доволен е фактот што кај повеќето теолози, с кој ги земеме сите заедно, постои забуна и нејаснотија во врска со пророштвата, за да ние сами проучуваме и да ги разбереме оние пророќства што се однесуваат за нашето време. Дали учениците разбрале, дали го забележиле тој знак во првиот век? И кој бил тој знак? Кој бил знакот во нивно време, кој што Исус го најавил со зборовите гнасниот пустошник да стои на светото место? сега зборувавме за овој термин. Споменавме неколку историски настани со кои што традиционално и вообичаено се поврзувал овој термин. Антиох четврти Епифан пред Христа, вториот век пред Христа. Зборувавме за средниот век. Зборувавме за нешто споменавме, не зборувавме многу за последното време. За тоа во детали може малку во иднина, но кажавме дека според Откровение 13 глава, и вториот звер ќе изгради еден лик, една икона, или биста, како што вели новиот превод, на зверот, значи некој гнасен пустошник и ќе ги натера сите луѓе на земјата да се поклонат на тој лик. Ке укине повторно верската слобода, со тоа што ќе ги тера сите луѓе да се кланјат на ликот на зверот на некој гнасен пустошник, мерзост на запустението, на некој пагански идол. Интересно е во контекст на, на овие зборови, пред неколку седмици, случајно со брат Борче, видовме една документарна емисија во врска со основачите на Соединетите Американски држави, конкретно председателот Джордж Вашингтон, иако ние знаевме порано дека и тој и некои други од тоа време американски а, водечки државници како Томас Джеферсон, Бенджамин Франклин, сите тие беа масони. Тоа го знаевме од порано. И оваа емисија го кажуваше истото, американска беше самата емисија, Мегуто, оно што ме интересира беше еден конкретен детал што порано не го знаев. Значи, сме ги видели и порано сите слики и во книги, може би и во видео презентации, каде што првите председатели на Америка се представени како масони, со мистрија во рака, како дзидари, со масонски символи, шестари и така натаму. Меѓутоа, ова беше нешто што и самиот него знае. Имено, беше кашено дека на куполата на зградата на Американскиот конгрес, од внатре, значи, на самиот свод, се насликани, слично како во православните цркви, што има многу насликани икони на самите куполи од внатре, се насликани некои американски <laughs> председатели, на, а, пред се Джордж Вашингтон беше споменува, значи првиот, но во лик на некои антички богови, конкретно Зевс. Значи, како што паган, паганите го сликале Зевса и олимписките богови, или ги вајале нивните кипови, така и Джордж Вашингтон, во ан, облечен така антички, полугол, може да се рече, како седи на облак, слично како Зевс, или Зевс држи молња на раката, но само што не е Зевс, туку е Джордж Вашингтон, ликот. Много интересна работа. <laughs> Уште еден доказ дека масонеријата е паганска религија. Мегуто, оно што е интересно е, ние го, кога зборувахме за Антиох четврти, значи во вториот век пред Христа, кога тој ја укинал секојдневната жртва во Ерусалимскиот храм и го опустошил Ерусалимскиот храм, Што направил на местото на, на господовата жртва, значи на секојдневните жртви што се принесувале? Подигнал нов олтар, посветен на кого? Дали се секавате? Посветен на богот Зевс. И на тој олтар принел за жртва, тоа се секавате, свиња. Нешто што и паганите не го правеле. Каква поврзаност помеѓу древните настани пред Христа, кои што се споменувани во контекст на, пророќства, на овие пророќства на Данијел, и на денешната, да речеме, суперсила Соединените Американски држави. А се разбира, кој е посредникот, линкот помеѓу древното паганство и денешното паганство, наречено секуларизмот. Тој е малиот рок онекој што владеел во средниот век со целиот христијански свет, без верска слобода. Како што денес во некои муслимански земји нема верска слобода, например во Иран, Саудиска Арабија и така натаму. Така немало верска слобода во текот на целиот среден век за повеќето христијани. А денеска има места каде што исто така нема верска слобода каде што луѓе се прогонувани заради верата. Што било за првите ученици овој гнасен пустошник во врска со разорнувањето на Јерусалим? Не може да биде Антиох четврти, бидеќи тоа е минато. И во нивно време тоа било минато, а Христос ги упатува на иднината на нешто што треба да се случи во нивно време, во првиот век. Исто така не може да биде оно за што ние зборуваме, дали среден век, дали денес Америка и неделен закон, тоа се се теми кои што се на место кога зборуваме за, во контекст на ова последно време, меѓутоа за првите ученици не може ни тоа да биде, затоа што Исус ги упатува на некој конкретен знак што има врска само со Јудеја со Ерусалим и за разорнувањето на Ерусалим. Обсадата на Ерусалим. Еве, сестра Оле читаше голема борба. Ја заповикувам, ја користам приликата и ги повикувам и нашите гледачи, кои ќе излезе на нашето издание на големата борба, да го прочитате, затоа што историскиот дел е до сега најдобриот историски дел на големата борба издаден на македонски јазик. Корагирани се еден куп грешки кои што беа присутни во досегашните македонски изданија на големата борба. Барем кога станува збор за историјата, за историјата, односно за првиот дел од оваа книга. Во, на 23-та страница од големата борба, Ќе прочитам еден цитат. Всушност, цитатот почнува тука на 22-та страница на македонски или 25-та страница во оригиналот. Исус им открил на учениците што го слушале, какви судови ќе го стигнат од падничкиот Израел. Особено каква казна ќе ги снајде поради отфрлањето и распнувањето на Месија крајот ќе биде означен со непогрешниви знаци. Ужасниот миг ќе настапи од ненадеж и бргу. Спасителот ги предупредил своите следбеници. И се самата Елен Вајд ги цитира зборовите што ги прочитавме. Кога ќе го видите гнасното пустење за кое зборува пророкот Данијел како владае на светото место, кој чита нека разбере, тогаш жителите на Јудеја нека бегаат во горите, односно планините, како што читавме во новиот превод. Понатаму Елен, Елен Вајд вели, кога идолопоклоничките знамења на римјаните ќе бидат истакнати на светото земјиште, што се простира неколку стотици метри надвор од дзидовите на Ерусалим. Тогаш христовите следбеници треба да го напуштат градот. Значи, што било знакот, што бил гнасниот пустошник – за еврејските христијани од Јудеја, за јудејските христијани од првиот век. Знаете, може би за некој неупатен ова е чудно, но оно што добро ја познава историјата на евреите од првиот век, например, ако го проучувате и го читате Јосиф Флави, и барем малку од биографијата на Понтий Пилат. Знаете, Понтий Пилат е познат како многу суров владетел гувернер. Малку чудно, бидеќи токму тој сакал да го ослободи Исуса, значи во моменти на, меѓутоа не заради кукавишлокот не можел. Но сакал. Во копничето на вековите се вели Ирод копнеел да го ослободи Исус. Копнеел да постапи право, според правдата. И тоа било толку невообичаено за него, затоа што историјата го познава како суров и неправеден влад во еден куп настани. Во самите Евангелија Лука споменува еден настан, каде што по наредба на Пилат беа убиени неколку десетици евреи и нивната крв била помешана со крвта на жртвите што сакале да ги принесат. Тоа бил сосем неправеден настан. Пилат е познат во историските книги на Јосиф Лави и по тоа што се обидувал да внесе пагански идоли во самиот Ерусалим и во самиот Ерусалимски храм. Еднаш пред Пилата, може би пред Христа, римјаните подигнале еден, изградиле, извајале еден златен орел, кој што се наоѓа на многу знамења денес. Пред се и на Соединетите Американски држави. евреите дигнале бунт и востание заради тој златен орел во Ерусалим. Јосиф Лави известува дека кога кога гувернерот наредил римската војска да интервенира и да ги отстрани бунтовниците и демонстрантите, евреите ги, ги соблекле своите вратови, клекнале и слободно се понудиле да им бидат исечени вратовите, значи, слободно избрале смрт отколку да го трпат орелот, да трпат еден лик, животински лик во Ерусалим. Самиот пилат е познат по тоа што наредил да се воведат златни штитови во Ерусалим со ликот на римскиот цар Тибери и евреите повторно кренале бунт. Пилат морал да попушти кога, кога видел колку се фанатични евреите, кога се работи за нивната желба да нема никакви животински и никакви човечки ликови во Ерусалим. Самите пари што ги користеле евреите какви биле за храмот? И зашто постоеле менувачи, менувачници? Затоа што за да се купат жртвите што требало да се принесуваат на Пасха или за другите еврејски празници, евреите не примале никак, ниту грчки, ниту римски, ниту било какви други пагански монети, како кои што знаеме дека кај сите нив постоел што? Постоел лик на Цезарот или на некој локален управител кој што ги ковал, ги издавал тие пари. И сега кога се вели идолопоклоничките знамени на римјаните, ќе бидат истакнати на светото земјиште, во светлината на овие историски настани разбираме што тоа значало за евреите од првиот век. После Христа, значи, некои од овие скандали и во времето на Пилат се случиле пред Христовото пророќство. Но после Христа, прв пат кога повторно некој се осмилил да внесе пагански лик во Ерусалим, бил во 66-та година од првиот век, кога римските војски, римските трупи предводени од генералот Цести Гал, или како што го изговарале во првиот век римјаните Каестиус Галус, се едно. Го обседнал Ерусалим за да го задуши востанието кое што тогаш веќе избувнало од страна на самите евреи и во Јерусалим и во цела Јудеја. Оно што било карактеристично во врска со оваа обсада, која што во детали ја опишува Јосиф Лави во неговите книги, и во војна, и во еврејските старини, е тоа што Цести и Гал, напредувајќи кон Ерусалим, имал успеси. Неколку предходни битки ги добил и штом стигнал до Јерусалим, се чинало дека и Јерусалим ќе падне во негови раце. Но внатре во Јерусалим имало освен неверни евреи, освен фанатични евреи, кои што се колеле и убивале и меѓу себе, бидејќи евреите биле поделени во многу партии кои што меѓу себе војувале за тоа кој ќе биде на власт. Имало и христијани. Сите историчари известуваат, а сите се подпираат на извештаите на Јосиф Лави од првиот век, дека во еден момент евреите ја нападнале војската на римјаните и тоа среде празникот Сеници. Обсадата на Ерусалим почнала на 25. септември или 6. Елул според еврејскиот календар во 66-та година, есента 66-та година. Евреите ја напаѓаат римската војска среде празникот Сеници, значи ко еден месец подоцна кон крајот на Тишри, седмиот месец, скоро два месеци. Значи, 6. елул е почетокот на 6. месец, а кон крајот од 15. до 22. втората половина на 7. месец е празникот Сеници. И, за чудо, успева да и нанесат пораз на римската војска, која што не очекувала евреите да војуваат за време на нивниот најголем празник. Но сега, оно што е карактеристично е дека овој пораз не бил пресуден Обсадата продолжила и во самиот Ерусалим имало евреи кои што сакале да му, како пета колона, значи да приврзаници на римјаните, кои што сакале да му помогнат на цести и гал да влезе во Ерусалим. Но тогаш се случило нешто невообичаено. Историјата вели дека без никаква причина овој генерал наредил римските војски да се повлечат од Ерусалим и да го напуштат. Без никаква причина. Не, до ден денес на историјата не е јасно зошто тоа се направило. Без никаква причина. Токму тоа била можноста за христијаните што биле во Ерусалим, кога римјаните се повлекле да го напуштат истиот, не било зима, значи било тишри, било октомври, есен, рана есен, не било сабота, <laughs> се случило некаде среда велат, не е битно, можеме да го пресметаме точниот ден, кој ден од седмицата бил точниот датум, <clears throat> Христијаните го напуштеле Ерусалим и цела Јудеја и преку реката Јордан нашле засолниште во Переја, односно денешен Јордан, државата Јордан. Ако од времето на обсадата, <clears throat> конкретно, ако од ноември, бидеќи некаде во ноември се пагел празникот Сеници, Тишри, завршувал некаде во ноември, го започнал во октомври. Конкретно се наведува датум 16 и 17 ноември спред јулијанскиот календар. Ако изброиме 1335 буквални денови, ќе дојдеме до 9 ав 70-та година. Значи, од 10-та, 6-та и 6-та до летото 70-та година. 1335 денови, кога Ерусалим бил разорнет, разорнат од војските на генералот и на императорот Тит. И како што реков пред некоја сабота, од Титовите војски. Значи, од есента, од ноември, според јулијанскиот календар, 66-та година, до 9 Аф, Тоа е деветиот ден од петиот еврејски месец, но некаде било јули, според јулијанскиот календар, средина на летото. Некои се потрудиле и изброеле 1335 дена. Колежот што се случил врз евреите, кога Тит го обседнал одново Ерусалим, како што Елен Вајт опишува обширно во првата глава од големата борба. Во историјата се смета, значи летото го обседнал во, на Пасха, пролета 70-та година, обсадата трајала 4 месеци, скоро, неполни 4 месеци. Колежот што, што се случил, во кој што над 1 милион евреи биле буквално заклани или распнати на крст, А да не зборуваме за тоа дека пред тоа, додека трајала обсадата, самите мајки ги убивале своите бебиња за да ги јадат, бидејќи владеја голем, голем глад. Во историјата се смета за најголемиот колеж во Стариот век. Значи, разорнувањето на Јерусалим и колежот врз евреите во него Самет Русалим немал повеќе од 200.000 жители во тоа време, но за време на празниците, како за Пасха, над милион. Дори, како се читав во некои историски белешки на интернет, римјаните по пат, кога ги посетувале другите градови и села, не наогели никого таму, бидеќи за, за празникот сите биле во Русалим. Толку биле опустени останатите провинцијални места во Јудеја и во цел Израел од евреи. Сите биле собрани купче на едно место. Каде ќе бидат собрани повеќето неверници и незнабошци и беззаконици во последното време? Во големите гради, на едно место, купче. Што представува, што представува знакот за последните верници од последното време? како што за христијаните бил знак од првиот век. Обсадата на Ерусалим и предупредување да го напуштат Ерусалим, штом ќе го видат тој знак. Елен Вајд зборува дека, и тоа беше главната тема на нашиот гостин Даниел Гарсија пред 4 години, како што првите христијани требало да го напуштат Ерусалим, штом ќе ги видат идол поклоничките знамења на римјаните, забодени или поставени на свето место, самиот Ерусалим бил свет, цела Јудеја сметале за света земја и со векови подоцна и целото христијанство е нарекува света земја. Така христијаните од последното време што треба да видат за да тоа за нив представува посреден знак, да ги напуштат големите градови. <laughs> Ово прашање нема сега да ви го одговорам. Вие може да, значи, нема да ви потврдам што е, иако знам дека знаете, ќе го оставиме за некоја друга прилика. Значи, од наредниот месец натаму ќе видиме кога. <laughs> сега за сега завршуваме со 2300-те вечери и утрини. Само уште да споменам дека ако сега од 70-та година, значи до таму изброја, беа изброени 1335 дена од есента 66-та, кога почнала првата обсада на Ерусалим, Еврејското востание било задушено дури 73-та година, три години и после падот на Ерусалим, кога последните трупи на еврейски востаници се самоубиле во тврдината Масада на брегот на Мртвото море. Значи, три години до тогаш и уште три, некаде повеќе од шест години, може да се избрат 2300 денови. Значи, јас не, не сакам да догматизирам, значи, има луѓе што се потрудиле и избројале 1335 дена од првата до конечната обсада и падот на Ерусалим. И се обиделе тука да ги вклопат и 2300 дена, како буквални дена, до 73-та година, значи задушувањето на бунтот на евреите во првиот век, кај тврдината Масада. Но сепак, тоа се настани што се однесувале за првиот век, им служеле како знак на оние кои што го читале, го разбирале и верувале во пророштата на пророкот Данијел. И затоа тие биле блажени, тие, тие го преживеале, ги дочекале тие 1335 дена во живот и блаженство, бидеќи биле далеку од Ерусалим, кој што тогаш бил потонат во крв. Ниту еден христијанин од тие милион, повеќе од милион души, не загинал за време на разорнувањето на Ерусалим. Но ние знаеме дека овие пророќства имаат своје исполнување за нас, денес. И сега за нас и 19. век, 1844 година се далечно минато. Кога 2300 дена ги толкуваме како години, почнувајќи од 457-та пред Христа до 1844-та. Но, дали овие пророќства имаат важност за нас денес во 21. век, очигледно имаат, штом денес постои некој знак, што треба да го видиме како последен сигнал за напуштање на големите градови. Но за тоа, како што реков, ќе проучуваме подетално во иднина. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.